E, salam, da li postoji među narodom ehli kitabija uopće vjernika i kako se tumači ima ih mu'mina, a većina su fasci u dijelu kuranskog ajeta. Ve min humul mu'minun ve ekser humul fasikun. E, fadl. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu, rasulillah. Znači, od sljedbenika knjige bilo je onih koji su se pokorili i prihvatili da slijede Kur'an i Kerim i povjerovali poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem zato je lesa min humul mu'minun od njih ima oni koji su znači vjernici ispravnog akideta ispravnog poimanja dina pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala prihvatili da slijede uče kuranske ajete danju i noću jer kada je došao Kur'an sledbenici knjige jedni su se odazvali drugi nisu i objava dolazi upravo u tom kontekstu da njihovo stanje opiše ko su i šta su Zato neki od sledbenika knjige znači imaju nagradu po dolasku Muhammeda a.s. što su bili sledbenici dvije objave slijedjenju Injila, dolaskom Kur'ana slijede Kur'an za razliku od drugih koji su bili prestupnici i koji nisu ispravno slijedili wa aktharuhum al fasiqun znači koji su u griješenju i nepokornosti ustrajavali lutajući znači jer op, opis annahum fusaq znači da su skrenuli sa pute sa staze upućeni skretanje sa staze upute može biti dublje, može biti znači više ili manje zavisno sve spram grijeha koji čovjek zarađuje zato sledbenika klige nisu svi isti ima sledbenika klige dan danas koji u svom lutanju znači tragaju za uputom traže da se vrate, treba i prihvate na kraju islam i vrate se Allahu subhanahu ta'ala i na kraju posle vjernici koliko je danas sledbenika knjige koji čitajući Koran prihvate islam i povjeruju da je Muhammed a.s. Allahov poslanik i zanijeću ono vjerovanje koje uče da je Isa Boži sin i na takav način postoji vjernici ali većina su kako je Allah opisuje fasikun, oni koji su skreni zalutali zato molim Allaha u ove da nas učini od sljedbenika pravog puta a sačuva od oni koji su prokleti i oni koji su zalutali a to su oni koji Allahov riječ čuju a ne rade po njoj i koji uzimaju svoju zabludu za uputu a nikako istina i laž ne mogu se spojiti